Yo, this is the carbon fiber music version. We're blow. Ooh. We're blow. Los nueve 9 milímetros de la quinta generación. Cargadores repletos, ya no y mucha munición. filip prendido, 5-2 y mucho psicodú. Y no es que estoy en guerra, es que me cuido de la envidia. Más que ningún cabrón me a joder con mi familia. La cargo chameo, la saco, la carro a punto y primo el botón. No reaccionaste, no te diste cuenta, flaca, a ti te prende el carbón. ¿A quién tú vas a meterle en un baúl? ¿A quién tú vas a ponerle un manto azul? ¿A quién? Un ti tengo una fula de hombre. Primero conmigo ni tu sucio ni tu me Les vamos a romper todos los apellidos. Si el cáncer no me mata, ustedes ni solo ni unidos. Me compro un fulete para romper por mamá Juana. Te vamos a dejar la cabeza plana. Que llueva los problemas. Que los jefes a mis sin cojones. Tengo un cepillo de 30 lleno de soluciones. Me gusta la paz, pero te juro delante de Dios que esa guerra no arreglamos hasta que se caigan todos. Ustedes cambiando de bichote y nosotros de peine no asomen la cabeza pa' que no se despeinen. No me hablen de pollo, ustedes viven todo el menú de o me voy de gira financiado y les bajamos el Me compro un full, <laughs> yo me compro un full pa' salirte a buscar. Yo me compro un full. Porque así de fácil no me Oye, van a compositor más famoso urbano. Me compro un full que se escucha bien bonito. Con un botonazo del planeta te emancipo. Ante tu compo estoy cargando todo el equipo. Flow Bayamón como batata filitripo se acaba el juego. Por el me pego, hasta los cachetes botan fuego. Como sinfónico en los beats de maleanteo. No habrá cantante que supere este chanteo. Jodiendo hijo de puta el más que escribe. Tengo putas, tengo haters como Kobe y Justin la combi es Gucci, el piquete viene en gozo. Me compré un full domingo, un 38 mozo. Tengo una moña como el pelo de Larry. Era que cangalí porque lo saco de safari. Tengo una cubana que pesa más que Alessio. baby no es el loco, loco es Benio de Nemesio. Me compro un culete pa' borrarte los seis y los tres. Vuelve el carnicero a comer gente como el Walking Dead. El guasón bebé, eh, cuando lo pillé, Algo que pidan perdón y se arrodillen, yeah. Lo ve como te lloran, rápido pidan socorre. Después no estén dando quejas, no llamen pa' torre. Prende el palo coja que ese sonido mejor. Estos cabrones se cayeron de la lista, yo los borré <laughs> Me importa un carajo quien esté contigo. Me importa un carajo que pase contigo. Por mí todos se pueden morir. Morir, morir. Me compro un full que los va a partir, yeah. Papi me compró un full. Van a desaparecer. Cuando en la calle me miren, no sé qué van a hacer. Este metal tiene poder. El plomo los alcanzará antes que comiencen a correr el forense los va a reconocer. No me detendrán ni volviendo a nacer. Esto soy un terrorista, no lo pueden entender. Se escondí y yo los busco con las herramientas. Ah, ah, ah, Siempre activo con el combo alerta, observando al enemigo de cerca. El menos <laughs> puesto uno. Te copio, te copio. Sé que va a traer unos nenes míos. Está claro, ese es Mr. Pérez. Provechita enseñar a esta gente cómo es que se trabaja. Me compro una chicharra con chipeta. Te voy a montar en el baúl de la jipeta. Ahora son taquillas, ya no capiamos zeta. Eh. Me clavé a tu gata y me le vine en las tetas. El peine de tambor te lo vacío entero. Los palos son de caja, me los entregó el cartero. Los tienen transmisiones, me los setió el almero. Aquí el que gana es el que la saque primero. Máscara de full, te mandamos con el full. Controlando 100 por 35 de norte Azul, sur. Te tiro la bala en el medio del tránsito. para entre caras no te dimos chance. Somos bandidos desde la infancia. Tú te moriste vida me ha tratado mal, de todo el mundo hay que dudar. Y aprendí yo andar con un full. Yo nunca me voy a dejar, dos peines me voy a enganchar. Me roncaron y se le trancó el full. Me compro un full. Me compro un full. Me compro un full. explotarte la bolsa y cabrón. Me compró una full, full pa' que te ripee y que Dios te multiplique los a mí me deseo. Y es que me quedo con tu casa, con carro y con tu dinero. Con los callos la gallina y los pollos de gallinero. Sí, así como se oye, hacer no me fronteras. ni las piches que ni piche cuando yo bate Porque en el combo mío no se cometen errores. Se hace lo que se quiere, tampoco piden favor. Enterramos a muertos sin ponerle flores. Andamos como el arcoíris con vale todos los colores. Me compró una full, full, me compré una full, full, me compré, con explotarte la bolsa yo, busco cabrón come on for the music. Faro, Alexia, <laughs> menor, menor, el menor, menor, Benny, Benny, Micha, Kill me. Estás escuchando la versión más hijo de puta y la nueva amenaza, Mr. Perry. Dímelo, viejo, Sinfónico, Gecko Music, Shine, Powers, Real G for Life. versión del full lloran coming soon. Después de escuchar esta.